Wop bobble wop lop bam boom tutti frutti oh Rudy tutti frutti oh Rudy tutti frutti oh Rudy tutti frutti oh Rudy tutti frutti oh Rudy Wop bobble wop lop bam boom I got a gal named Sue she know just what to do I got a gal named Sue she know just what to do she roll me to the east she roll me to the west she's the gal that I love best tutti frutti oh Rudy oh Rudy, Tutti Frutti, oh Rudy, Tutti Frutti, oh Rudy, Tutti Frutti, oh Rudy. Bop, bop, bop, bop, bam, boom. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. Tutti Frutti, oh Rudy, Tutti Frutti, oh Rudy. She almost drives me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Oh, tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Up, bubble, bubble, up, bam, boom. Året är 1957 och rock'n'rollen kommer till Sverige. Elvis Presley sjunger Tutti Frutti och han är enormt populär när han framträder med rullande höfter, svart skinnjacka, håret bakåtkammat med lock i pannan och tuppkam i nacken. Hans stil och musik upprör föräldrar som med honom ser de ungas uppror mot det etablerade. Men nu stiger en konkurrent upp på scenen, pojkaktigare och leende och mindre farlig än Presley. Englands Tommy Steele och det hettar till bland ungdomar mellan de som håller på Elvis och de som håller på Tommy. När så Tommy Steele kommer till Stockholm för att vara med om premiären av sin film Tommy Steele Story blir det nästan upplopp när hysteriska unga flickor gör allt för att få en skymt av sin idol.